cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan ƙawancen kyanwa da ɓera kyanwa da ɓera ne dai suka yi ƙawance suka kuma yi sha'awar cewa ya kamata su tara kayan abinci da za su rinka ci idan lokacin hunturu ya zo suka kuwa zantar da wannan shawarar suna nan sai rannan bera ya ce da kyanwa zan je bikin ƙanwata da ya fita sai ya nufi rumbun abincin da suka tara ya ci har ya ƙoshi da ya dawo gida sai kyanwa ta yi masa maraba ta tambaye shi mai aka samu bera ya dubi kyanwa ya ce abin da aka samu shine wuyar aiki ba a fara ba aka yi murna aka tafa aka watsi bayan 'yan kwanaki kuma bera ya sake zuwa wani sunan sai ya sake bi turumbin abincin nan ya ci shi ma ya ƙoshi da ya dawo gida sai kyanwa ta tambaye shi yau kuma me aka samu sai bera ya dubi kyanwa yana murmushi ya ce an sami yau da gobe ba ta bar komai ba duk abin da bera yake yi dai kyanwa ba ta sani ba da bera ya je gidan suna na uku ya dawo sai kyanwa ta nemi sanin abin da aka samu sai ya harare ta ya ce yau fa an sami ta faru ta ƙare a tafiyar suna ta hudu ɓera ya dawo fuska a murtake ita ko kyanwa ta tambayi sunan jariri da goron suna maimakon ɓera ya ba ta jawabi kamar yadda ya saba sai ya fara yi mata wani kallo irin na raini kuma gashi tana jin yunwa tana jiran ya kawo mata abincin suna a wannan rana da ta ga alamun babu abincin nan kuma yana yi mata kallo irin na raini sai haushi ya kama ta ta fusata ta ce kai ka cika fitina kafin ka ce haka ta yi carab ta fara masa ta kama shi ta cinye ƙurungus kan kusu yara-yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan gizo da matarsa ƙoƙi wata rana ƙoƙi matar gizo ta fito fili ta matsawa mijinta gizo zancen gona Gizo ya yi fushi, amma duk da haka, ya je kasuwa ya auno tiya biyu na irin gujiya ta shuka. Da damuna ta faɗi aka yi isasshen ruwa, sai ya ce da ƙoƙe ta je ta soya masa irin nan. Ta so ta yi masa musu da farko, amma sai ta kanne, wato ta danna zuciyarta, ta je ta soya mata ta je ta soya masa irin nan da gishiri kamar da gaske tun da asibar fari Gizo ya ɗauki buhun irin nan da goron fura sai gona yana isa gona sai ya je ya sami itaciya babba mai cikakkiyar inuwa sanyayya ya zauna ya buɗe boriga min irin gujiyan nan da aka soya masa ya dumbuzo ya sa abinsa a gaba ya ci yayi nak sai ya ɗauki goron ruwa ya haɗa ya kwankwaɗa abinsa ya yi gyatsa ya yi rigingine sai barci yana ta sharan barci, har la'asarsa kaliya ta yi da ya farka daga barcinsa sai ya je kogi ya yi wanka ya koma gida haka ya yi ta yi har gurjiya ta ƙare matar tana ta yi masu sannu da aiki da kaka ta yi kowa ya fara kai amfanin gona gida amma gizo bai kawo ko da ƙwaya ɗaya ba sai matar nan ta tambaye shi zancen amfanin gona sai ya fara zuwa gonar sarki yana lafto gyada yana kawowa gida suna tsinkewa shi da matarsa ƙoƙi kowa a cikin wannan gari yana mamakin irin amfanin da gizo ya samu ana nan sai ran nan sarki ya hau ya je gonarsa waya, amma sai ya ga gona kusan ba komai a cikinta da ya tambayi bayan da ke kula da gonar da makwabtansa na gona domin sanin wane ne ke farɗe masa gyada, sai suka ce su ba su san ko wanene ne ba nan ne sai ya nemi shawararsu a kan yadda za a gane mai ɗibar amfanin gonansa babu izini kowa ya kawo shawara da dabararsa amma sarki duk babu wanda ya dace da shi sai ya kawo tasa dabarar suka amsa shawarar kuwa ita ce yasa aka tara danko mai yawa kuma aka yi masa butun butumi irin ta kyakkyawar budurwa kamar ka ce mata tashi mu tafi aka je aka sa butun butumin nan a tsakiyar gona da sassafe gizo ya tashi ya nufi gonar sarki kamar yadda ya saba domin ya ɗebi gyaɗa ya tsaya yana gyaran gammo can sai ya hangi butun bitumin nan sai ya jefar da gamman ya je wurinta yana ganin budurwa tana yi masa murmushi zato yake tana yi masa magana ne gizo dai ya ga kamar arha ya samu sai ya matsa ya kai mata hannu ya taɓa ta nan take hannunsa ya makale ya kai mari nan ma hannun nashi na hagu ya makale ya kai hauri ƙafa ta makale ya rungume ta da ƙirji ya makale suka faɗi rigingine babu damar tashi gashi kuma ba a fara zafi ba balle don ƙwanya narke ana nan can sai biri ya iso sai ya ce yaya aka yi ne gizo to gashi nan dai biri ya ga halin da gizo yake ciki tarko ya kama shi sai biri ya ce ka gizo na san halinka in yi maka rana kai ban dare gizo ya yi ta 'yan rantsarantsansa a kan ba zai zuci biri a kan ba zai cuci biri ba sai biri ya kubutar da shi shi kuma sai ya manne a jikin wannan budurwan danko da gizo ya samu kansa sai ya ya gidan sarki ya durƙusa ya ce da shi ranka ya daɗe na kama maka ɓarawo aka je aka kama biri shi kuma yayi yayi ya faɗi gaskiya amma ina an hana shi magana amma da yake Allah yana bayan mai gaskiya sai wani zagalo ya zo ya gaya wa sarki yadda aka yi domin a gaban idansa aka yi komai nan sarki ya ce da zagalo ya je ya kira gizo zagalo yana zuwa gidan gizo ya tarar yana cin abinci sai ya yi masa ta yi ya zauna kuma sai da ya ci ya yi kat aka ƙara masa har ya kai gaba ya iya yin magana gizo ya yi masa magana sai kaɗa kai kawai yake yi da gizo ya tabbatar da baya iya magana sai ya ce to tashi mu tafi wajen sarkin da suka isa sai sarki ya ce wa zagalo ya faɗi abin da ke bakinsa zagalo ya kasa magana sai kaɗa kai kawai yake yi sai sarki ya yi fushi ya sa a je a yanka zagado da biri gizo kuwa ya ci bulus sai kawai ya yi bankwana da sarki